Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 6-ն է, տարվա 65-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1918 1853 թվականի այսօրը Վենետիկում տեղի ունեցավ Ջուզեպե Վերդիի Տravիատա օպերայի պրեմիերան։ 1902 թվականի այսօրը հիմնվեց Ռեալ Մադրիդ ֆուտբոլային ակումբը։ Ստեղծման օրվանից ի վեր խաղացողները կրում են սպիտակ համազգեստ։ Ռեալ բարը առաջացել է իտալերեն Royal բարից, որը նշանակում է արքայական։ Այն ակումբին շնորհվել է Ալֆոնսո 13-րդ թագավորի կողմից։ Թիմը իր տնային հանդիպումներն անցկացրել Սանտիագո Բեռնաբու մարզադաշտում։ 2019 թվականին ակումբի արժեքը գնահատվում էր 3.8 միլիարդ եվրո եւ աշխարհի ամենաբարձր վարձատրվող թիմն էր։ Վերջին տվյալներով թիմը նվաճել է 4 միլիարդ դոլարի գավաթներ եւ առաջնություններ։ 1926 թվականի այսօրը Երևանում հիմնադրվեց կարի առաջին ֆաբրիկան։ 1957 թվականի մարտի 6-ին Գանան դառնում է անկախություն ձեռք բերած ենթասահարայի երկրներից առաջինը։ 1964 թվականի մարտի 6-ին Կասիուս Քլեյը ընդունեց իսլամ եւ վերցրեց Մուհամեդ Ալի նորանուն ասկանունը։ 1967 թվականի մարտի 6-ին Ստալինի դուստր Սվետլանա Ալիլույավան Դելիում քաղաքական ապաստարանը խնդրում Միացյալ Նահանգներից։ 1970 թվականի մարտի 6-ին Անգլիայում The Beatles աշխարհահռչակ ռոք խումբը թողարկեց իր վերջին երգը Let It Be։ 1992 թվականի մարտի 6-ին հրաժարական տվեց Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մութալիբովը։ այսօրը ծնվել են 1475 թվականին վերածնդի ժամանակաշրջանի իտալացի մեծ նկարիչ Միքելանջելոն։ Իր ստեղծագործություններում Միքելանջելոն կատարյալ կերպով մարմնավորել է հումանիզմի մարդասիրության մեծ գաղափարները, գոթողայնորեն արտացոլել մարդու գեղեցկությունն ու անսահման կարողությունները։ Նա համարվում է արվեստի մեջ բարոկո ոճի մաներայնության հիմնադիրը։ Հատկապես 1520 թվականից հետո նրա ստեղծած գործերում վառ կերպով արտահայտված են բարոկկոյի միտումները, նոր մտածողությունը, հեղինակի մեծագույն տենչը, նա շնչելու մարդուն, որ ինքը բարձրագույն էակ է, մնացած արարածներից տարբերվող։ Միքելանջելոն արևմուտքի առաջին արվեստագետն ում կենսագրությունը հրատարակվել է դեռևս իր կենթանության օրոք։ Ընդ որում այդ կենսագրություններից մեկի հեղինակը Ջորջո Վազարին պնդում էր, որ Միքելանջելոյի աշխատանքները կապրեն ավելի երկար, քան շատ ու շատ այլ նկարիչների կամ քանդակագործների որևէ ստեղծագործություն։ Նա ավելացնում էր, որ Միքելանջելոն գերազանց վարպետ է ոչ թե մեկ, այլ միանգամից 3 արվեստներում՝ նկարչությունում, քանդակագործությունում եւ ճարտարապետությունում։ Հարկ է հավելել, որ դեռ կենթանության օրոք են նրան բնութագրել որպես աստվածային արվեստագետ։ Միքելանջելոն համբավ է ձեռք բերել դեռևս վաղ շրջանի իր աշխատանքներով։ Դրանցից է նշանավոր Պիետա մարմարի արձանախմբային կոմպոզիցիան։ Այնուհետև նա կերտել է Դավիթի քանդակը, հրեա գեղեցիկ մի երիտասարդի, ով պարտությանը մատնել առասպելական հսկա Գողեաթին։ Հերոսը պատկերված է ֆիզիկական եւ ներքին լարվածության պահին։ Արձանը, որ ունի 5 մետր բարձրություն, ներկայումս համարվում է Ֆլորենցիա խորթանիշը։ Միքելանջելոյի ամենահզոր ստեղծագործություններից են համարվում Վատիկանի Սիքստինյան մատուրի պատկերազարդումները։ Ստեղծագործական ու ֆիզիկական ահռելի տարապանքների գնով, որոնք ձգվել են 4 տարի, նա մատուրի առաստաղն ու պատերի վերնամասերը զարդարել է աստվածաշնչյան թեմաներով արված հիրավի հոյակապ բազմաթիվ պատկերներով, որոնք տրամաբանական դասավորվածություն ունեն։ 1785 թվականի այսօրն է ծնվել լեհ կոմպոզիտոր եւ դիրիժոր Կարլ Կուրպինսկին։ 1886 թվականի այսօրն է ծնվել ռուս խորթան երգչուհի մեծո սոպրանո Նադեժդա Օբուխովան։ 1900 թվականին էստոնացի կոմպոզիտոր եւ խմբավար Էվալդ Աավը 1909 թվականին ականավոր լեհ պոետ, գրող, երգիծաբան եւ աֆորիզմների հեղինակ Ստանիսլավ Եժիլեցը 1910 Նա համարվում է 20-րդ դարի լեհ լավագույն հեղինակներից մեկը։ Հանրությանը նա հայտնի հատկապես իր սկեպտիկ փիլիսոփական բարոյախոսական աֆորիզմներով, որոնք հաճախ իրենց մեջ ներառում են քաղաքական ենթատեքստ։ 1927 թվականի հենց այսօրն է ծնվել կոլումբիացի գրող Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը։ Լատինական Ամերիկայում նա հայտնի է նաև Գաբո անունով, լինելով 20-րդ դարի ամենազդեցիկ եւ իսպանալեզու գրականության լավագույն ներկայացուցիչներից մեկը, Նա արժանացել է Նեշտադյան գրական միջազգային մրցանակի, այնուհետև նաև Նոբելամրցանակի գրականության ոլորտում։ 1930 թվականի մարտի 6-ին է ծնվել ամերիկացի կոմպոզիտոր Լորին Մազելը, 1937 թվականին առաջին կին դիեզերագնաց Վալենտինա Տերեշկովան։ 1964 թվականի հենց այսօրն է ծնվել Սփյուռքահայ հայագետ, թարգմանիչ եւ հրապարակագիր Վարդան Մաթեոսյանը։ 1972 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի բասկետբոլիստ, դերասան եւ рэփեր Շաքիլ Օնիլը։ Այսօրը տոնում են Եվրամիությունում այսօր արդարամտության օրն է, Գանայում անկախության օրը։ Համաշխարհային տոնացույցում այսօր ատամնաբույժի օրն է։ Այսօր մարտի 6-ն է, տարվա վարտի մնաց 300 օր։ որ.